loptom u mikrofon. A prošla nam je ponoć, ušli smo u novi radni tjedan, obično znak za početak naše emisije Loptom u mikrofon. Kako to obično biva, krećemo sa nogometom, završilo nam je ovoga vikenda Hrvatsko nogometno prvenstvo, nakon 36 kola dobili smo novoga prvaka, odnosno novog starog prvaka, 19. put od kad se igra Hrvatsko prvenstvo. Dinamo je prvak, tri boda ispred Rijeke, sedam ispred Hajduka. Rijeka je upravo u tom zadnjem kolu u Jadranskom derbiju na Rujevici slavila baš protiv Hajduka s 3-1 i tako osigurala to drugo mjesto i petu godinu za redom o ovoj Kek, Matijaš Kek i Damir Mišković. Rijeka završava ispred Hajduka, malo je ostala kratka u odnosu na Dinamo, pogotovo se treba tu tražiti e, uzroci u jesen, jesenskom dijelu sezone kada Rijeka gubila bodove šakom i kapom, a ipak sa 10 poraza, to je ipak malo previše da bi se postao prvak. Zabijali su za rijeku u jadranskom derbiju Čolak, Pavićić i onda Puljić na kraju za Hajduk Ahmed Said, a mi ćemo čuti u jednom kratkom minutnom uh, e, odsvrtu Matijaža Keka što on misli o ovoj sezoni koji je iza nas. Mi smo naročito u drugom dijelu sezone igrali dobro, skupili dobro bodova. U prvom dijelu sezone očito je i taj naslov i dupla kruna i Euroliga koštala nekih rezultata, tako da mislim da je poredak realan, tako bi rekao. Mi smo na kraju ipak došli ispred Osijeka, ispred Hajduka, malo ko je to vjerovao u zinskoj pauzi, ali evo, je, za nas je jedna dobra a, polusezona, normalno uvijek može se bolje, puno to bilo novih igrača koji su brzo reagirali, dobro se aklimatizirali, uklopili i mislim da je to jedan rezultat na kojeg možemo biti ponosni, ali ja sam rekao, nažalost ja kakav jesam, za mene uspjeh samo ako se osvajaju trofeji, ali govorim da ova polusezona i sezona nije neuspjeh. Treba biti objektivan, realan, još jedna čestitati i zahvaliti se svima koji su nam pomagali i koji su radili. Rijeka je završila druga u prvenstvu, ali još uvijek ne zna iz kojeg će pretkola krenuti u novu europsku sezonu Europa Ligi, budući da će to ovisiti o ishodu finala kupa, jer ako Hajduk osvoji kup, Rijeka, Rijeka kreće iz drugog, ukoliko osvoji Dinamo, Rijeka kreće iz trećega, to je bitno budući da usprkos tog sve, dakle i svjetsko prvenstvo i pripreme, ta dva tjedna će sigurno puno značiti u, igravanju, a i naravno jedno pred se preskače, neki mogući protivnici koji mogu biti teži se mogu izbjegnuti, a Rijeka je već napravila i prve poteze za tu novu sezonu, danas je potvrđen dolazak Marija Pavelića, 24-godišnjeg desnog beka koji došao iz Bečkog Rapida i tako postao prvo riječko pojačanje u ovom turbulentnom prilaznom roku koji vjerujem je pred nama. Prelazimo na rukometne terene, rukometaši zameta u osmom kolu Lige za ostanak u na svojem su parketu na zametu sa 37-32 slavili protiv Gorice, a i u idućem kolu predzadnjem zamet goste kod Sesveta bio uzbudljivi teniski tjedan, igrao se ATP Masters turnir u Rimu, Marin Čilić dogurao je do polufinala gdje je zaustavljen od Njemca Aleksandra Zvereva u dva tjesna seta sa 7-6 i 7-5. Zverev je danas u velikom finalu poražen upravo od Rafaela Nadala u tri seta, tako da Rafa nastavio svoj pohod ka e, osiguravanju, dakle da ga možemo slobodno znati kraj zemlje. Vaterpolisti Primorja izborili su peto mjesto u poretku prvenstva Hrvatske ukupnom pobjedom nad Solarisom od 2019. Igrale su se dvije utakmice, jedna u Šibeniku, jedna na Kantridi, a krenula je finalna serija između Juga i Mladosti. Trenutno je 1-1 nakon što je Mladost jučer sa 6-5 u Zagrebu slavila protiv Juga. Bilo je protekloga vikenda i puno košarkaših zbivanja. Real Madrid osvojio je desetu jubilarnu Euroligu u velikom finalu igranom u Beogradu. Real je sa 85-80 slavio protiv Fenerbahća. Saznali smo i finaliste do igravanja za prvaka Hrvatske, to će biti Cedevita i Cibona. Cedevita je sa 2-1 slavila protiv Splita, u to s naravno pobjede, dok je Cibona e, večeras u majstorici u Zadru uspjela pobijediti Zadar i tako izboriti zagrebačko finale sa Cedevitom, a u tijeku nam je i NBA, odnosno konferencijska finala, istočno i zapadna konferencija. Na istoku Boston protiv Clevelanda nakon tri utakmice vodi sa 2-1 u pobjedama, dok nakon dvije utakmice na eh, zapadu Houston i Golden State su izjednačeni na 1-1. Potest jedna A potest jedna pripada hrvatskom treneru Niki Kovaču koji je sa svojim Eintrachtom pobjedom protiv Bayerna s 3-1 osvojio njemački kup. Upravo junak finala s dva pogotka bio je hrvatski reprezentativac Ante Rebić. Tako stigo smo i do kraja ove večerašnje emisije Loptom u mikrofon. Naravno slušamo se već za tjedan dana u novom izdanju kada ćemo pričati o nekim drugim sportskim događanjima. Naravno bliže nam se i svjetsko nogometno prvenstvo, tako da sigurno da će biti još događanja, iako eto, ostajemo prosto klubskog nogometa koje lagano se e, privelo kraju u svim jačim ligama, ali bit će sigurno zanimljivih tema za ispričati i idućih nedelja. Do tada, do slušanja.